Sova Info. Povodom tjedna psihologije, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci organizira osmu rijeku psihologije. U sklopu manifestacije održavaju se predavanja, tribine, promocije, debate i izložbe, a s ciljem popularizacije psihologije. Ove godine Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter. Prikupljena sredstva donirat će se fonokirurgiji Zavoda za audiologiju i fonijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka. održan je sastanak uprave sveučilišta u Rijeci sa zastupnicom Republike Hrvatske u parlamentu Europske unije Ivanom Maletić. Tema razgovora bile su mogućnosti intenzivnijeg korištenja fondova Europske unije u budućem periodu financiranja. Prema podacima udruge gradova, Sveučilište u Rijeci zauzima prvo mjesto kao nositelj projekta u Primorsko-Goranskoj županiji. Obzirom na popularnost Hrvatske među kineskim turistima, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu provodi programe kineskog jezika i kulture. Programi obuhvaćaju osnovni stupanj sporazumijevanja, poslovne komunikacije i pisanja poslovnih pisama. U tijeku su upisi u osmu generaciju polaznika, a svi programi su besplatni. Prijeve se zaprimaju do 17. ožika. vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, prije podne mjestimice magla. Vjetar slab sjeveroistočni i istočni koji će do kraja dana okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak i buru. Jutarnja temperatura bit će između 2 i 7, a popodnevna između 9 i 14 stupnjeva Celzijusa. Ovu info uredila i čitala Ivana Brljak. Slušali ste Sovu Info.